Le but c'est voilà, c'est de mobiliser en fait euh, les demandeurs d'emploi et de les faire rencontrer euh, les agents de la région qui sont sur site mais aussi tous les, les prescripteurs du service de l'emploi public, Pôle emploi, mission locale et autres pour euh, leur faire regagner le chemin de l'emploi via des formations on signe un contrat avec eux qui va être sur plusieurs années puisqu'il va couvrir 2019-2022 et donc des moyens supplémentaires nous sont alloués et déjà pour 2018 on a créé en fait 11 500 parcours de formation supplémentaires. Formakuntzak bai, baina zer lotan dira Gayen galdeginak, Pôle emploi erakundeko Nikolak erantzuten digu. Alors il y a vraiment tout domaine, hein, des métiers du numérique, apprendre le français pour certains, euh, des métiers de la santé, des métiers du commerce, du bâtiment, un peu de toutes sortes. Le tout c'est d'abord de bien fouiller le, projet de la personne. Formakuntza horiek lujaldeko enpresen ego egokituak dira, orotara kitania berrian, berroita amar mila leku dira dira formakuntza ezberdinetan.